Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է ականանետ եւ ձերքի հակատանգային նռնականետ։ Տոնորերին հակառակորդն ընդգծված ձևով լարում է իրավիճակը։ Հանդիպում Արցախի նախագահի հետ։ 2016 թվականին Հանրապետության համախմբված բյուջեի եկամուտները կազմել են 34.7 միլիարդ դրամ։ Թբիլիսիում ընթացող բռնցքամարտի մրցաշարում Հայաստանի 5 բռնցքամարտիկ նվաճել են եզրափակչի ուղեկիր։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ապրիլի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 45 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արցակելով շուրջ 620 կրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Սահմանները վերահսկվում են եւ մեր բանակը ինչպես միշտ ռազմավարական նախաձեռնողականությունն իր ձեռքն է պահում։ Անդրադառնալով ապրիլի 13-ին եւ լույս 14-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմանը ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Պետք է հաշվի առնել մի շարք հանգամանքներ, երբ տոն օրերը մոտենում են, հիմա էլ Սուրբ Զատկի տոնն է, հակառակորդն ընդգծված ձևով իր սև գործը փորձում է անել լարել իրավիճակը։ Սա իրենց բնույթն է, այսպես ասած, յուրովի շնորհավորում են, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով պաշտոնական Ստեփանակերտը մոտ 10 տարի առաջ համանախագահներին առաջարկել է որպես փոխվստահության եւ կայունության պահպանման մեխանիզմ ներդնել այն գաղափարը, որ տոն օրերին կրոնական ազգային զինադատարի ռեժիմը չխախտվի, Համանախագահները սա ընդունել են որպես կարևոր առաջարկ, բայց Ադրբեջանը ոչ միայն մերժել է, այլև հակառակ դրան հատուկ ընդգծվածությամբ հենց տոն օրերին խախտում է զինադատարի ռեժիմը որևէ արմատական փոփոխություն չկա։ Պարզապես նման աննորմալ անմարդկային քաղաքականություն են վարում, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 13-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովին կից ֆրանկոֆոն երիտասարդների խորհրդարանի անդամներին ազգային ժողովի падգամավոր Մարգարիտ Եսայանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանն արձարծվել են մեր հանրապետությունում ֆրանկոֆոնիայի զարգացմանը, ինչպես նաև խորհրդարանական դիվանագիտության վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարը նշել է տարբեր ոլորտներում ֆրանկոֆոնիայի հետ կապերի զարգացման ու ընդլայնման անհրաժեշտությունը, այն կարևոր համարելով քաղաքական, մշակութային եւ կրթական տեսանկյուններից։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Մարգարիտ Եսայանը հայտնեց, որ Արցախի նախագահին են ներկայացվել առաջիկա ծրագրերը, որոնք էլ հավանության են արժանացել երկրին ղեկավարի կողմից։ Կարծում եմ, որ համագործակցությունը Արցախի երիտասարդների եւ Հայաստանի երիտասարդների միջև հենց ֆրանկոֆոնիայի արժե համակարգի հիման վրա արդեն սկսված գործընթաց է եւ դա իր զարգացումը իր հերանեկարը վստահաբար ունի, որովհետեւ այն արժե համակարգը, որի կրողն է ֆրանկոֆոնիա կառույցը ամբողջ աշխարհում, դա ոչ միայն լեզվական է, այսինքն ոչ միայն ֆրանսերենի լեզվի տարածում, այլ նաեւ համամարտկային արժե համակարգ է, օրինակ խաղաղության ձգտում, մարդասիրություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, այսինքն այն արժե համակարգը որ որին մենք ձգտում ենք եւ Արցախում եւ Երևանում, մենք դրա կրողներն ենք եւ մեր գործողություններով պիտի մեր ֆրանկոֆոն գործընկերները տեսնեն, որ մենք այդ արժեհամակարգի մեջ ամբողջովին տեղավորվում ենք եւ ժամանակն է, որ Արցախի երիտասարդները նույնպես դառնան ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վեհաժողովի երիտասարդական կառույցների անդամ, որովհետեւ իրենք շարունակաբար նիստեր են հravirում եւ լավ կլինի, որ նաեւ Ստեփանակերտից հravirվեն։ Պիտի փորձենք, որ Արցախի հիմնախնդիրը տարածքի հողի խնդիր չէ, սա բոլորովին լավին այլ խնդիր է Ստեփանակերտում ունենալ ֆրանսախոս երիտասարդների պարլամենտ, որը կհամագործակցի համաշխարհային ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վեհաժողովի հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ հայկի սերունդ կազմակերպության նախաձեռնությամբ 3 մարտակերտի շրջանի Մատաղի համայնքի Սպայական թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի հարակից տարածքում կազմակերպվել է ծառատունկ, որին մասնակցել է երկրի ղեկավարությունը Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար սահմանապահ համայնք է հասել ավելի քան 150 երիտասարդ տարբեր հասարակական կազմակերպություններից եւ ուսումնական հաստատություններից։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար, Պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մծականյանն իր խոսքում նշել է, որ տնկին հողին պահ է տվել համոզմունքով, որ հաստատակամ են բոլոր նախաձեռնություններում եւ սահմանների ամուր պահպանության ու ժողովրդի խաղաղ կյանքի ապահովման գործում։ Այս երևույթի ես կարևոր է առաջերտի նրանով, որ այն ինչ որ եղել է 1 տարի առաջ արդեն վաղուց անցած է եւ դրանից հետո աշխատանքներ իրականացվել են եւ հիմա էլ ծառայտուն կա կազմակերպված մեր բնակելի շենքերի հարակից տարածքում, որովհետեւ համապատասխան պայմաններ ստեղծենք հետագայում ավելի նորմալ մեր զինծառայողների ընտանիքների հանգիստը կազմակերպելու համար։ Ծառատունգել ենք, որպեսզի արմատները մտնեն հողի մեջ, ամրանա այդ ամրությունը փոխանցի մեր զինծառայողներին, փոխանցի մեր ժողովրդին, հասարակությանը, ել ավելի լավ կազմակերպելու մեր ապագան։ Մատաղիսում տնկվել է ավելի քան 550 ծառ, այն տրամադրել է գյուղնախարարությունը։ Երկրի ղեկավարը հանդիպել է նաև տեղի բնակիչների հետ եւ քննարկել համանքի արժեվ ծառացած խնդիրները։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես իրեն հանրապետության պետական բյուջեի կատարողականն անցած տարում, այդ մասին օրերս հravirած մամլոասուլիսում լրագրողներին համապատասխան վիճակագրական տվյալներ է ներկայացրել ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացրած տվյալների համաձայն 2016 թվականին ԼՂ համախմբված բյուջեի եկամուտները կազմել են 34.7 միլիարդ դրամ։ Մեր մոտ աճը 18%-ով աճել է, վարկային ներդրումները իշխանության արդեն այս վարկերը բաժանում է արդեն բանկային ժամկետանց վարկերից 7%, վեկարազեկավաց վարկերից 4 եւ այլ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի խոսքով նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 2016-ին համախմբված բյուջեի եկամուտները նվազել են 1.8%-ով համատների գումարն ցույց տան։ Տեսեք, համատները մեծացել են։ Բայց եթե որպես տնտեսագետ արդեն մի ցույց տակ մի բան են ասեն, մի կարծիք ոչ թե որպես ծառայության ղեկավար, այլ այսօր տեսնում եք բանկային համակարգում միջալոց համատների տոկոսադրույքի նվազման միտում է արձանագրվում ավանների բանկային համակարգում բոլորիև Հայաստանում։ Թե ինչու ցույց տվեք չասեմ, որտեղ մեր քանակող հարցերի շրջանը որպես մասնագետ կասեմ, դա պայմանավորված է նաև որոշակի այդ ֆինանսական հոսքերի ակտիվացմամբ։ 2016 թվականին ԼՂ համախմբված բյուջեի ծախսերը կազմել են 85.7 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 1.5%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում համախմբված բյուջեի ծախսերը գերազանցել են եկամուտները 2.5 անգամ։ Ըստ մեր նկատմամբ ներկայացվող միջազգային եւ պետական մոտեցումների մենք պետք է ապահովենք միջազգայինորեն համադրելիությունը, սա պաստանն է։ Այսինքն մենք պետք է այնպիսի մոտեցումով հաշվենք թիվը, որ เป զի միջազգային ասպես հասկամային կառույցը կամ վերջը օղակը, որ เป զի արժանահավատության վրա չկասկածի։ Կարեն Ներսիսյանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությանը, որի շրջանակներում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր։ Որոշ մասեր կենտրոնական բանկի ներկայացված այս տեղեկատվության եւ տեղեկությունների հիման վրա մենք սկսել ենք ելի կատարելագործել մեր մակրոցուսանիչների հաշվարկման մոտեցումները եւ հատկապես արեւտրայի հաշվեկշռի վերաբերյալ արտահանումներ մշտական տարբերությունների արեւտրան եւ այլ ֆինանսական այսպես ցուցանիշները ավելի արժանահավատ, հավաստի, ճիշտ եւ ինչ որտեղ այլ միջազգանային ընդունված կանոններով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահը հավելել է նաեւ որ հանրապետությունում ոչ բանկային կազմակերպություն կառույցների կողմից իրականացված փոփոխությունները 2016 թվականին կազմել են 28.4 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 28.6 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ ամփոփելու 2016 թվականի գործնեայության արդյունքները։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ 2016-ը Արցախի օմբուդսմենի համար ծանրաբեռնված տարի էր։ Ամենից առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը խնդիր ուներ Եվրոպայի համապատասխան կառույցներին հասոդարձնել այն վայրագությունները, որ իրագործեց Ադրբեջանը անցած տարի ապրիլին Թալիշ գյուղում խաղաբնակիչների հանդեպ։ Այս ուղղությամբ Ռուբեն Մելիքյանը զեկույցներով հանդես է եկել միջազգային ամբիոներից, իթիվս այլ հարցերի այս թեման շոշափել Եվրոպայում ու Ամերիկայում կայացած հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ հանդիպումները Եվրոպայում տեղի են ունեցել Վիեննայում, Ստրասբուրգում, Փարիզում եւ Բրյուսել Սեուլում, Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, Պրովիդենսում, Բոստոնում, Մասաչուսեթս նահանգում եւ Նյու Ջերսիում։ Արցախի օմբուդսմենը պաշտոնական այցելության ժամանակ հանդիպել է գործընկերների, օրենսդիր մարմինների, ինչպես նաեւ հասարակական եւ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Երեք հիմնական խնդիրները, որ ներկայացրել է հանդիպումների ժամանակ, հետևյալն են. առաջինը բնականաբար ապրիլյան պատերազմն էր։ Մանրամասն ներկայացրել ենք այն եզրահանգումները, որ մենք արել ենք։ Մեր հիմնական եզրահանգումը, որ տեղի ունեցել կազմակերպված եւ լայնամասշտաբ մարդու իրավունքների ոտնահարում, որի արդյունքը եղել է այն, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնվածների 90%-ը ենթարկվել է պատերազմական հանցագործությունների, ընդ որում դեկտեմբերի 9-ին մեր հրաապարակած զեկույցից հետո մեր դրամատրության տակ են հայտնվել նոր փաստեր, հիմնականում ադրբեջանական պետական սոցիալական ցանցերում հրապարակված փաստերի մասին է խոսքը, տեսագրությունների մասին է խոսքը եւ մենք այդ ամենը բավական հանգամանալից եւ մանրամասնորեն ներկայացրել ենք։ Երկրորդ հարցը, որ միջազգային հանրությանն են ներկայացրել Ռուբեն Մելիքյանը, Լապշինի գործներ եւ դրա հետևանքները։ Հիմա արդեն ադրբեջանական աղբյուրները բավական անթակույց են խոսում նրա մասին, որ նրանք օգտագործում են այս գործը Արցախ տեղաշարժի ազատությունը եւ խոսքի ազատությունը Արցախի վերաբերյալ ճամանապակելու ուղղությամբ։ Մենք այս խնդիրն ենք բարձրաձայնել Երրորդ հարցը արտաքին աշխարհի հետ կապերը ակտիվացնելու համագործակցությունը նոր մակարդակի բերելն էր վերաբերում։ Սա ունի երկակի նշանակություն, առաջին առումով մենք ակտիվ, զարգացող, մարդու իրավունքների տեսանկյունից խնդիրներ ունեցող եւ այդ խնդիրները լուծող հասարակություն ենք եւ չպետք է մեր նպատակում կիրառվի խտրականություն մեր քաղաքացիներին բուզող հարցերը, մեր քաղաքացիների իրավունքները ներկայացնելու հարցը։ Եվ այս խտրականությունը իրականում մենք տեսնում ենք, որ կա եւ փորձում ենք հաղթահարել տարբեր հնարավորություններ օգտագործելով։ Մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերին Արցախում պետք է ծրագրային լուծումներ տալ, իսկ այդ հարցում կա միջազգային իրավապաշտպան հանրության եւ Սփյուռքի աջակցության կարիքը, ասել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հաջողություն է համարում այն, որ Freedom House-ը իր տարեկան զեկույցում անդրադարձ է կատարել նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, որը տեղադրված է այդ կառույցի էլեկտրոնային կայքում։ Սա մենք համարում ենք նշան, որ միջազգային իրավապաշտպան հանրությունը այնուհանդերձ պատրաստ է մեր հետ շարունակել համագործակցությունը, խորացնել համագործակցությունը եւ մենք մեր հերթին անելու ենք հնարավորինս, որպիսի այս համագործակցությունը կայանա։ Միջազգային արենայում Արցախի, հատկապես Արցախի մարդու իրավունքների հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունն ակնառու է, վստահեցնում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ներքին քաղաքականության ու գործունեությանը, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը անցած տարի Ռուբեն Մելիքյանի գլխավորությամբ բարբերաբար հանդիպումներ է ունեցել ուսանողների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումներ են եղել նաև փակ հիմնարկներում։ Պետք է ավելի ակտիվացնենք աշխատանքը փակ հիմնարկների հետ, ներառելով ոչ միայն կատարողական հաստատությունները, այլև այլ բալ հիմնարկները, որոնք որ սոցիալական ուղղվածություն ունեն։ Ընդհանրացնելով խոսքը Ռուբեն Մելիքյանը շեշտեց, որ Արցախում արդու իրավունքներին վերաբերող առաջնահերթ մտահոգությունը հարևան երկրի կողմից սպառնալիքներն են, սակայն այս ֆոնին մարդու իրավունքների պաշտպանը չի անտեսում նաև բնական համանդրությամբ նախատեսվող իրավունքների պաշտպանությունը։ Իսկ այդ հարցում Անհրաժեշտ է սոցիոլոգիական գործիքների կիրառում եւ ոչ ենք անում մեր կառավարությանը, քաղաքական իշխանություններին սկսել ջանքեր մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարություն ունենալու, դրա արդյունքում նաեւ գործողությունների հստակ ծրագիր ունենալու համար։ Բելլալալայան այսօր։ Մարզասերների համար Վերջին տարիներին Արցախցի մարզիկները տարբեր մարզաձևերից բազմից նվաճել են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոնական եւ մրցանակային տեղեր, միջազգային հարթակներում բարձր պահելով հայկական սպորտի պատիվը։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Սամբոյի աշխարհի չեմպիոն Աշոտ Դանիելյանը։ Չնայած զգալի ձեռքբերումներին, այնուամենայնիվ հատկապես օլիմպիական մարզաձևերում դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Այս առումով լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, որոնք ապահովել ենք առաջին անհրաժեշտ սպորտային պարագաներով եւ մարզական գույքով։ Անում ենք ամեն ինչ լավ մարզիկներ պատրաստելու համար, ասել է Աշոտ Դանիելյանը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընթանում է բռնցքամարտի Դավիթ Կվաչաձեի անվան միջազգային մրցաշարը։ Հայաստանը ներկայացնող 5 բռնցքամարտիկ նվաճել է եզրափակչի ուղեկիր։ Իրանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան։ Տակություն։